крім водіїв, що залишались у візелі. Нансен подався годувати собак. Розділ третій. Ноги журналістів не підвели. Підвела техніка. Досі мороз не дуже дошкуляв. І в морі Дейвіса, і на радянській станції Восток, і на південному полюсі, і за перевалом гірських хребтів куди їх доправили літаками і де дожидалися вислані капітаном Нансен, Патлоу та Нілтон Брус, температура вже два тижні трималася на поділці 24 градуси. Жак Антуан, щодня по кілька разів перевіряючи градусник, безнадійно стукав ніфтем по шкалі. Це бутафорія мосьє. Він увесь час показує одне й те саме. Така сталість личить доброчесним жінкам, а не градусникам. А сьогодні Жак Антуан здивовано гукнув градусник прокинувся месьє, показує 30 за Цельсієм. У тому нічого дивного не було б. Людина здатна витримати і не такі морози, якби не тендітний метал. Спочатку в оранжевого візела лопнули від холоду траки на передній парі гусени. Брус дав патові важкий молоток, і доки той валявся в снігу та вибивав заклепки, сам бігав навколо і проклинав сталь, із якої зроблено траки. Хіба то метал, коли він від такого морозу ламається? Я вам скажу пате, що це не сталь, а черепок з нічного горщика хай йому чорт. Візел англійський, між двома ударами завважив пат. Візел англійський, а траки чиї? Тут не видно марки. Даю свою голову з пліч, вони не англійські. Журналісти юрмилися коло скаліченого босого візела, одна гусениця якого лежала розплатана в зернистому снігу, і, щоб не змерзнути, дружно репіли чобітьми. Англійське значить першокласне, заспокоював Мілтона Жак Антуан тільки коли б швидше. Сер, від того, що хтось плеще язиком, заклепка сама не виб'ється, її треба кувалдою. Жак Антуан зняв лижі і почав допомагати канадському водію. Брус теж вичерпав запас напучувань. Гусениці невдовзі сточили запасним траком і рушили вперед. Але знову ненадовго. Гусениця вдруге розірвалася і лишилася на снігу довга і закрижаніла. А візел ще кілька метрів пройшов, і критий кузов перехнябило набік. Склепували трак знову втрьох Пат, Жак Антуан і Мілтон. І коли нарешті завели мотор, у небі почувся гуркіт. Біло-зелений літак, двокрилий оттер схожий на радянський Ан-2, довго кружляв над табором, перш ніж з рації почувся сигнал. Що там у вас сталося? Все окей, відповів Патлоу. Бачу сміття на снігу. Ремонтувались? Трохи, тепер гаразд. Ми чекали геліокоптер. Уже все. Всі три гелікоптери в трюмах. Лишилися тільки ми. Вам щось потрібно? спитає в начальство, сер. На запитання пата Лоу філмарш махнув рукою. Хай дадуть спокій нам і собі. Нам нічого не треба. Пат нарешті зважився відкритись перед пілотом літака. Добродушний Лоу вмів хитрувати. Велінгтон, ви хіба не впізнали мене? Це ж я, Пат Лоу коні гідний товстуне пат. Радий почути ваш голос. Скільки жиру ви розпросили на цьому материку пате? Я так само в добрій формі, Велінгтон. Пересвідчитися через два дні. Цей материк пішов мені на користь. Я почуваюся найліпше саме в цій вазі. Сподіваюся, ви не захарастили корабельного рингу мотлухом? За мною реванш. Цього разу я вас покладу у другому раунді. Мовчите? Розмова увірвалася, і авієтка, похитавши куцими крильми,